հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքներով ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները համատեղ հայտարարություն են տարածել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ողջունել է Փաշինյան-Ալիև առաջին պաշտոնական հանդիպումը եւ երկխոսության շարունակման հարցում նրանց հանձնառությունը։ Հայաստանի վարչապետի խոսքով Վիեննայի հանդիպմանը հաղթող եւ պարտվող չի եղել։ Հայաստանի ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության մի խումբ անդամներ աշխատանքային այցով Արցախում են։ Ֆրանսերենի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ Ստեփանակերտի Խաչատուրաբովյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցում։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները համատեղ հայտարարություն են տարածել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի միջև մարտի 29-ին Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպան արդյունքներով։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 29-ին առաջին անգամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո հանդիպեցին Վիեննայում։ Հանդիպմանը մասնակցեցին նաև արտգործնախարարներ Զոհրաբ Նացականյանը եւ Էլմար Մամեդյարովը։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը եւս ներկա էր հանդիպմանը։ Հանդիպումը կայացավ դրական ու կառուցողական մտնոլորտում եւ հնարավորություն ընձեռեց երկու առաջնորդներին հստակեցնելու իրենց հարգարժան դիրքորոշումները։ Նրանք տեսակետներ փոխանակեցին մի շարք առանցքային հարցերի վերաբերյալ, կապված կարգավորման գործընթացի եւ բովանդակային գաղափարների շուրջ։ Երկու առաջնորդներն ընդգծեցին խաղաղությանը նպաստող մտնոլորտի կառուցման եւ հակամարտության խաղակարգավորման ուղված բանակցային գործընթացում հետակա հստակ ու շոշափելի քայլերի ձեռնարկման կարեւորությունը։ Հիշատակելով Դուշանբեյում իրենց ունեցած խոսակցությունը, առաջնորդները վերահաստատեցին իրենց հանձնառությունը ամրապնդելու հրադադարի ռեժիմը եւ բարելավելու ուղիղ հաղորդակցման մեխանիզմները։ Նրանք նաեւ համաձայնեցին զարգացնել մի շարք միջոցներ հումանիտար ոլորտում։ Վարչապետն ու նախագահը հանձնարարեցին իրենց նախարարներին մոտապագայում կրկին հանդիպել համանախագահներին։ Նրանք նաև համաձայնեցին շարունակելու ուղիղ երկխոսությունը, ասված է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածած համատեղ հայտարարության մեջ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ողջունել է Վիեննայում մարտի 29-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո անցկացված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի առաջին պաշտոնական հանդիպումը։ Գլխավոր քարտուղարը ողջունել է այն շեշտադրումը, որ երկու երկրների առաջնորդներն արել են խաղաղության հաստատման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծման եւ հաջող բանակցություններին ուղղված հետագա քայլերի համար։ Նա նաև ողջունել է Ռադաթարի ամրապնդման եւ մարդասիրական հարցերի լուծման, ինչպես նաև հակամարտության խաղաղ կարգավորման նպատակով երկխոսության շարունակման հարցում նրանց հանձնառությունը։ Կառույցի գլխավոր քարտուղարը գոհունակություն է հայտնել Մինսկի խմբին կարևոր միջնորդական դերի համար եւ վերահաստատել Մակիլիա կատար աջակցությունը շարունակական ջանքերին։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ հանդիպումը դրական էր եւ կարելի է արձանագրել, որ սկսվել է խոսակցություն, երբ կողմերը կարող են արտահայտել իրենց պատկերացումները, քննարկել իրենց օրակարգերն ու խնդիրները։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ավստրիայում Հայաստանի դեսպանատանը հայ համանքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման արդյունքներին։ Ըստ նրա սկսվել է մի գործընթաց, որը հնարավորություն է տալիս խոսել մեր օրակարգերի, պատկերացումների, խնդրի բարդության մասին։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել իրականացնել մի շարք մարդասիրական միջոցառումներ։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով հանդիպմանը հաղթող եւ պարտվող չի եղել։ Դրական եմ գնահատում մեր հանդիպումը չեմ կարող ասել, որ բանակցային գործընթացում տեղի է ունեցել ճեղքում, հեղափոխություն, դարակազմիկ շրջադարձ կամ իրադարձություն, բայց շատ կարևոր է, որ սկսվել է մի process, որը մեզ հնարավորություն է տալիս խոսել այն գործընթացի մասին, ես առիթ ունեցա հայտարարել Ստեփանակերտում։ Հույս ունեմ նախագահ Ալիևն էլ հանդիպումը կգնահատի դրական, Անդրադառնալով Վիեննայում կայացած բանակցային գործընթացին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր հերթին ընդգծել է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կայացած հանդիպումը եղել է կառուցողական։ Բանակցային գործընթացում նոր փուլ է սկսվել, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ազատ հայրենի կուսակցությունը ողջունում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում տեղի ունեցած առաջին պաշտոնական հանդիպումը։ Այս մասին ասված է կուսակցության տարածած հայտարարության մեջ։ Համոզված ենք, քաղաքական երկխոսությունը կարևոր նախապայման է խաղաղությանը նպաստող մթնոլորտի ստեղծմանն ու Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղված ջանքերի համար։ Այս առումով մենք բարձր ենք գնահատում հանդիպման ընթացքում հրադադարի ռեժիմի պահպանման վերահաստատումը եւ հումանիտար ոլորտում համագործակցության զարգացման պայմանավորվածության ձեռքբերումը, որը հստակ արձանագրվել է այդ արդիվ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի Ադրբեջանի արտգործնախարարների տարածած համատեղ հայտարարության մեջ։ Կարծում ենք, որ հակամարտության կարգավորման գործընթացում իրական առաջընթաց ապահովելու համար Եվս մեկ քայլ պետք է դառնա բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնումը դրա բոլոր փուլերին Արցախի անմիջական մասնակցությամբ նշված է հայտարարության մեջ։ Ընդհանուր առմամբ նման հանդիպումները միշտ էլ կարևորել ենք, որովհետև այդ հանդիպումների միջոցով առաջին հերթին պաշտպանվում է տարածաշրջանի խաղաղությունն ու կայունությունը եւ ապահովվում բանակցային գործընթացի շարունակականությունը։ Խոսելով մարտի 29-ին Վիեննայում կայացած Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի առաջին պաշտոնական հանդիպման մասին, ասել է Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը, նշելով, որ նման հանդիպումները պետք է լինեն շարունակական։ Ըստ Դավիթ Բաբայանի համապարփակ կարգավորման առաջընթաց ապահովելու համար պետք է անպայման առաջին հերթին պաշտոնական Ստեփանակերտի մասնակցությամբ վերականգնել բանակցային լիարժեք ձևաչափը եւ շարունակել շեշտը դնել խաղաղության ու կայունության պահպանման գործին։ Մարտի 24-ից 30 նկատ ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը շուրջ 170 անգամ, տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1000 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնային գծի բոլոր ուղություններում, շարունակելով և իրականացնել արդյունավետ մարտական հերթապահություն։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության մի խումբ անդամներ 3 երեկոյան աշխատանքային այցով ժամանել են Արցախ։ Այցի օրակարգը բավականին հագեցած է։ Այն մեկնարկել է առավոտյան Ստեփանակերտի հուշահամալիրում ցաղկեպսակադրման արարողությամբ, որից հետո խորհրդարանի նիստերի դահլիճում տեղի է ունեցել հայկական երկու պետությունների պատգամավորների հանդիպումը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը բացման խոսքում ողջունեց համագործակցության այս ձևաչափը։ Երկու խորհրդարաների միջև նախորդ տարիների համագործակցությունն ամուր հիմք է ստեղծել օրենսդրական գործում փորձի փոխանակման եւ խորհրդարանական դիվանագիտության զարգացման համար։ Այս հանդիպման արդյունքներն էլ դրական կլինեն, համոզված է Աշոտ Ղուլյանը։ Հարցակում միաբույս են, որ նման այցերը ծրագրի հորգանական հարաբերությունների ձևաչափում շփումներն ամրապնդելու եւ փոխանցելու խորացնելու համար։ Մենք վստահ ենք, որ մենք ներդրողական ենք լինելու փոխգործակցությունը բոլոր ձևաչափերում իրական արդյունք գրանցելու գործում։ Հայաստանի ժամանած պատվիրակությունը բավականին ներկայացուցչական է։ Ներկայացված են խորհրդարանի բոլոր հանձնաժողովները ղեկավարների կամ նրանց տեղակալների մակարդակով։ Պատճառն այն է, որ Արցախի ու Հայաստանի խորհրդարանների միջև հարաբերությունները պետք է զարգանան բոլոր ուղություներով։ Ողջունի խոսքում նշեց Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը կարևորում ենք առանձին ոլորտներում սերտ համագործակցությունը եւ համոզված եմ, որ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ շահելու են երկու պետությունները եւ ունենալու են շատ հստակ արդյունքներ։ Ելույթներով հանդես եկան նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը, պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը, Արցախի խորհրդարանի հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանը։ Լենա Նազարյանն իր ելույթում Հայաստանի խորհրդարանի անունից հայտարարեց. Հայաստանի Հանրապետության նոր ազգային ժողովը եւ նոր կառավարությունը անում են եւ անելու են ամեն ինչ, որպիսի Արցախի եւ Արցախի ժողովրդի շահերը լինեն պաշտպանված։ Արցախի հարցում վստահ եմ մեր բոլորիս մոտեցումները վերկուսակցական են։ Մեր բոլորիս նպատակները ընդհանուր Նրա խոսքով անհրաժեշտ է Արցախի ու Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարձրացնել նոր որակի։ Դրանք չպետք է լինեն սոցպետական կամ ծառայողական մակարդակի։ Հանրության բոլոր շերտերը պետք է ավելի հաճախ շփվեն միմյանց հետ։ Այս առումով Լենա Նազարյանը կարևորել է համահայկական 7-րդ ամառային խաղերի բացման արարողությունն Արցախում անցկացնելու որոշումը, այն, որ Արցախի անվտանգությունը Հայաստանի խորհրդարանական դիվանագիտության ղերնպատակն է, հաստատեց նաև Լիլիթ Մակունցը։ Խորհրդարանական դիվանագիտության հարթակում մեզ համար գերնպատակ է իհարկե Արցախի անվտանգությունը եւ Արցախի անվտանգությունը հավասարապես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունն ենք համարում։ Շարունակելով օրենսդրական դաշտում համատեղ աշխատելու ավանդույթը Լիլիթ Մակունցը կարևորել է նաեւ 2020 թվականին Արցախում կայանալիք երկու համապետական ընտրություններին ընթരാճ օրենսդրությունը սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցում համագործակցությունը։ Համանարական բարեփոխումներից հետո Արցախում առայժմ չեն ընդունվել ընտրությունների անցկացման համար առանցքային նշանակություն ունեցող մի քանի օրենքներ։ Այս առումով մասնավորապես համանարության պետք է համապատասխանեցվի ընտրական օրենսգիրքը, կուսակցությունների մասին օրենքը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքը։ Հայաստանի խորհրդարանը պատրաստ է աջակցել առաջիկա ընտրությունները ժողովրդավարության տարին համապատասխան կազմակերպելու հարցում, նշեց Իմքայլը խմբակցության ղեկավարը, կարևորելով նաև աշխատանքը քաղաքացիական հասարակության հետ։ Ընդունվող օրենքները նոր օրենքները ճիշտ կիրառելու համար անհրաժեշտ է նաև վերապատրաստել համապատասխան մարմինների ու քաղաքացիական ներկայացուցիչներին։ Եվ այս առումով Հայաստանում գործող մի շարք հասարակական կազմակերպություններ իրենց պատրաստակամություն են հայտնել, պատրաստակամություն է հայտնում նաև խորհրդարանը այս առումով աջակից լինելու հետ հետ կապված։ Մասնավորապես ընտրությունները լուսաբանող լրագրողների վերապատրաստման դասընթացների հետ կապված, մոնիտորինգ նախընտրական քարոշչությունը Արցախի ԶԼՄ-ներում, դիտորդական առաքելության իրականացման հարցում եւ կուսակցությունների վերապատրաստման հարցում։ Ազգային ժողովի մեծ դահլիճում կայացած այս հանդիպումից հետո խորհրդարանականները շարունակել են աշխատանքը ոլորտային հանձնաժողովներում, իսկ օրվա երկրորդ կեսին նախատեսված են հանդիպումներ հանրապետության նախագահի ու կառավարության անդամների հետ։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հիրոնկալել է 2016 թվականի ապրիլյան ռազմական գործողությունների մասնակից մի խումբ նախկին ժամկետային զինծառայողների, ովքեր ստեղծել են ապրիլյան մարտական գործողությունների մասնակիցների միություն հասարակական կազմակերպությունը։ Շնորհակալություն հայտնելով նրանց հայրենիքի հանդեպ իրենց պարտքը նվիրվածությամբ եւ բարեխղճորեն կատարելու համար հանրապետության նախագահը մասնավորապես ասել է. Կա մի բացարձակ բարձ ճշմարտություն, այնինչ տեղի ունեցավ այդ օրերին մեր ժողովրդի եւ գիտակցության եւ սրտի մեջ է ոչ ոք ոչինչ չի մոռացել եւ չի մոռանա ձեր միությունը շատ արժեքավոր է քանի որ իրականում հաղթում են մարդիկ ովքեր պատրաստ են Նյու Յորքում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիրը մեկնաբանելիս Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հայտարարել է, որ տարածքներ խաղաղության դիմաց ձևաչափը փոխում է։ Ես վերաձևակերպել եմ, մենք հակառակն ենք անելու, նոր պատերազմ նոր տարածքների դիմաց, ասել է նախարարը։ Մենք այդ խրամատային վիճակից, անընդհատ պաշտպանական վիճակից ձերբազատվելու ենք։ Ավելացնելու ենք այն ստորաբաժանումների թվականակը, որոնք կարող են ռազմական գործողությունները տեղափոխել հակառակորդի տարածք, ասել է Տոնոյանը։ Ֆրանսախոսության միջազգային տոնի ծրագրի շրջանակներում Ստեփանակերտի Խաչատուրաբովյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցում Պոլ Էլյուարի տուն ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն հիմնադրամի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել են ֆրանսերենի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ։ Դասընթացները վարում է Ֆրանսիայի Տուր քաղաքից հրավիրված ֆրանսերենի մասնագետ Միշել Բուիսուն։ Արցախ գալու իմ նպատակն է բացահայտել այս հրաշալի երկիրը, շփվել արցախցիների հետ, քանի որ շատ ֆրանսիացիների նման ես էլ լսել էի Արցախի ու նրա ժողովրդի մասին, բայց չէի տեսել։ Շատ տպավորված եմ արցախցիների խանդավառությամբ։ Նրանք մեծ ցանկություն ունեն ֆրանսերեն սովորելու, ասել է Միշել Բուիսուն եւ հավելել, որ ինքն արդեն հասցրել է լինել Շուշիում, այցելել տեսարժան վայրեր, ինչպես նաեւ համտեսել արցախյան ուտեսներ։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաց Լեռնանցքը փակ է, դժվարանցանելի է Սոտ Խարվաճար ավտոճանապարհը։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես զմռային անբադողերով։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության տեղեկատվության համաձայն Ստեփանց Մինդալ Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ լեռնային շրջաններում ձյան, նախալեռնային շրջաններում թաց ձյան, հովտային գոտիներում անձրևի տեսքով։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 2-ից 5 աստիճան տաքություն։